Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ հորվայի թերաժամին մեր տաղավարում կհյուրընկալվի Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը քննարկվելիք թեման դրախտ եւ դժոխք։ Աստված դրախտ տնկեց Եդեմում, արևելյան կողմը, եւ այնտեղ դրեց իր ստեղծած մարդուն։ Տեր Աստված երկրից բուսցրեց նաեւ ամեն տեսակի գեղեցկատեսիլ ու համեղ մրգեր տվող ծառեր, իսկ կենաց ծառը, բարու եւ չարի գիտության ծառը տնկեց դրախտի մեջտեղում։ Գետ էր բխում Եդեմից, որ เป զի ոռոքեր դրախտը եւ այնտեղից բաժանվում էր 4 ճյուղերի։ Տեր Աստված իր ստեղծած մարդուն տեղավորեց բերկրության դրախտում, որ เป զի սա մշակի ու պահպանի այն։ Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին ու ասաց. «Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք»։ Տեր Աստված ասաց. «Լավ չէ, որ մարդը միայնակ լինի։ Նրա նմանությամբ մի օգնական ստեղծենք նրա համար»։ Տեր Աստված Ադամից վերցրած կողոսկրից կին արարեց եւ նրան բերեց Ադամի մոտ։ Ադամն ասաց. «Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորներից եւ մարմին իմ մարմնից։ Թող սա կոչվի կին, որովհետեւ իր ամուսնուց ստեղծվեց»։ Այդ պատճառով տղամարդը թողնելով իր հորն ու մորը պետք է միանա իր կնոջը եւ երկուսը պետք է լինեն մեկ մարմին եւ երկուսն էլ Ադամն ու իր կինը մերկ էին ու չէին ամաչում։ Դրախտի կենաց ծառի կնոջ արարման առաջին պատվիրանի ու պահքի մասին ծննդոցում ծանուցում է Սուրբ Գիրքը։ Աստված ստեղծեց երկինքը երկիրը, երկիրը տեսանելի աշխարհը եւ երկրագունդը մեր մայր մոլորակ, որտեղ տեղադրեց դրախտը, որտեղ էլ ստեղծեց Ադամ եւ Ային, մարդ հարարածին։ Ստեղծեց կատարյալ կարողությամբ հավեր եւ մարդ պիտի դառնար աստվածամարդ։ Բայց միջև մեղ գործել է դրախտային վիճակ էր։ Ադամ Աստծո հետ էր խոսում, ադամական լեզվով։ Մեկ լեզու էր, աստվածատուն լեզու։ Դրախտում, դրախտային պայմաններում Ադամ ոչ մի գաղտնիք չուներ ճանաչում էր թրջուններին, կենթանիներին, իր համար գախտի չկար, սա ինչ ծառ է, գետը, թրջունները, ինչ լեզուներով են խոսում, բոլորին հասկանում էր, բոլորի էությունը գիտեր, գիտեր ինչպես են բստնում, բնության օրենքներին տիրապետում էր, կատարյալ գիտելիք ուներ, գախնիկ չկար Ադամի համար։ Երանելի պայմաններ էին, ոչ մի բանի կարիք չուներ Ադամ։ Թարմ պտուղներ, քաղցրահամ եղանակ, խաչելի մտնոլորտ, գեղեցիկ, երանելի պայմաններ։ Երբ Տեր Աստված Ադամին պատվիրեց չուտել բարու եւ չարի գիտության ծառից, Եվային որպես Ադամի օգնական դարևս չէր ստեղծել։ Այնուհետև Եվան նույնպես հետևում էր Տեր Աստծո պատվիրանին, մինչև որ օծը երկրի վրա Աստծո ստեղծած գազաններից ավելի խորամանկը ասաց կնոջը. Ինչու Աստված ասաց, թե դրախտում գտնվող բոլոր ծառերի պտուղներից չեք կարող ուտել։ Կինն ասաց օծին. Դրախտի ծառերի պտուղներից կարող ենք ուտել, սակայն դրախտի մեջտեղի ծառի պտղի համար Աստված ասաց. դրանից չուտեք եւ չմոտենաք, որ เป զի չմեռնեք։ Օծն ասաց կնոջը. «Չեք մահանա, որովհետև Աստված գիտեր, որ այն օրը, երբ դրանից ուտեք, կբացվեն ձեր աչքերը, եւ դուք կլինեք աստվածների նման, կիմանաք բարին ու չարը»։ Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաճո ու գրավիչ ըմբռնելու համար։ Նա առավ նրա պտղից, կերավ ու տվեց իր մոտ կանգնած ամուսնուն, եւ նրանք կերան։ Երկուսի աչքերն էլ բացվեցին եւ նրանք հասկացան, որ մերկ են։ Նրանք թզենու տերևներն իրար կարեցին եւ իրենց համար գոքնոց շինեցին։ Երեկոյան նրանք լսեցին Տերաստու դրախտում շրջագայելու ոտնաձայնը եւ Ադամն ու իր կինը Տերաստուց թաքնվեցին դրախտի ծառերի մեջ։ Տերաստված կանչեց Ադամին ու ասաց նրան. «Ուր ես»։ Ադամը պատասխանեց. «Լսեցի կոծային այստեղ դրախտում, ամաչեցի, որովհետև մերկ էի ու թաքնվեցի»։ Աստված ասաց նրան. «Ով հայտնեց քեզ թե մերկ ես։ Արդյոք կերար այն ծառի պտղից, որից պատվիրել էի, որ չուտես»։ Ադամն ասաց. «Այս կինը, որ տվեցիր ինձ, նա տվեց ինձ ծառի պտղից եւ ես կերա»։ Տեր Աստված ասաց կնոջը. «Այդ ինչ ես արել»։ Կինն ասաց. «Օծը խափեց ինձ եւ ես կերա»։ Եվ Տեր Աստված արտաքսեց նրան Ադամին բերկրության դրախտից, որ เป զի նա մշակի այն հողը, որից ստեղծվել էր։ Աստված դուրս հանեց Ադամին, բնակեցրեց բերկրության դրախտի դիմաց եւ հրամայեց քերովբեններին ու բոցեղեն սրին շուրջանակի հսկել դեպի կենաց ծառը տանող ճանապարհները։ Մեր գործելու պատճառով Ադամ եւ Եվան վրընդվեցին դրախտից, որբիզի մահկանացությունը չմնա դրախտում։ Դրախտում կարող են հավիտենականներ ապրել, հավերժները։ Եվ Աստված ստիպած եղավ այդ ֆիզիկական դրախտ որ ֆիզիկապես հայոց աշխարհում էր 4 գետերի ակունքներում էր գտնվում կենտրոնը դրախտի։ Հայոց լեռն աշխարհը, Արաքս, Քուր, Տիգրիս, Եփրատ գետերի հենց ակունքների կենտրոնն էր դրախտի։ Դրախտը իհարկե ավելի լայն էր, ամբողջ հայոց լեռն աշխարհը։ Եվ դրախտը Աստված վերափոխեց տարավ երկինք, տարավ դեպի հոգևոր աշխարհ, որտեղ ապրում են սրբերը, երանիները։ Այո, իրենք ապրում են այնտեղ։ Սրբերի միջոցով, մարգարեությունների տեսիկների միջոցով մենք ունենք որոշակի նկարագրություններ։ Մենք ասում ենք վերին Երուսաղեմ, վերին երկինք, վերին դրախտ, որտեղ արդարների, երանելիների բնակավայրն Այն սքանչելի պարտեզը, որն Աստված տնկեց արևելյան երկիր Եդեմում իբրև բնակավայր նախամարտկանց համար, կոչվեց դրախտ։ Իսկ այն կյանքը, որը զերծ է նեղություններից եւ պատուհասներից, դրախտային։ Սակայն դրախտը ոչ միայն մարմնական հանգստի վայր էր, այլև հոգևոր վայելչության։ Նախամարտկանց համար այն միաժամանակ հոգևոր ոլորտ էր, որտեղ նրանք շնորհով հաղորդակցվում էին Աստծո եւ հրեշտակների հետ եւ հոգևոր աչքերով դիտում Արարածների էությունը։ Իսկ դրախտի ծառերի մշակությամբ մարդը հաղորդակցվում էր հոգևոր խորհուրդների հետ եւ օժտվում առաքինություններով սակայն մեկ մարդու պատճառով մեղք աշխարհ մտավ եւ մարդը զրկվեց դրախտից Որքան էլ փորձենք քննարկել, վերլուծել, դատել, մեղադրել կամ արդարացնել ջրհեղեղից առաջ տեղի ունեցած երևույթները, այնուամենայնիվ ոչինչ չենք կարող փոխել, որովհետև արդեն կա մեղքը, կա դժողքը։ Դժողք նշանակում է խավար տեղ, ուր լույս չի թափանցում։ Այսպես կոչվել են երկրի ընդերքը, զնդանները, գերեզմանները եւ բոլոր այն վայրերը, որոնք հերու եւ զուրկ են լույսից։ Դժողք էր կոչվում նաև Քրիստոսի գալստից առաջ մահացածների հոգիների վիճակը, քանի որ նրանք գտնվում էին խավարում, զրկված Աստծու եւ նրա հոգեվոր լույսի հետ երանելի հաղորդությունից, որի մեջ նրանք մնացին մինչև դժողքի ավերումը։ Դժողքի ազգացողությունը ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, կա նաև մոսական կրոնի մեջ, կա նաև զրադաշտության մեջ, հին եգիպտական հավատալիքների մեջ։ Ըստ քրիստոնեության ինչ բան է դժոխք մեղավորները այն մարդիկ, որոնք չեն կամենալու ապաշխարել եւ գիտակցաբար գնալու են մեղ գործելու եւ չեն զղջալու դրա համար դժողքի բաժինն են դառնալու ինչպես են մեզ նկարագրում սրբերը դժողք դժողքն էլ ունի մի քանի բաժիններ հրեղեն գետը ուր պիտի նետվեն մեղավորները կա դժողք իր բաժիներով եւ կա դժողքի հատակը ամենասարսափելի վայրը որտեղ հոգիները հայրևելու են Մի բան է, երբ որ մարդու մարմինն է երևում, անտանելի ցավ է, այլ բան է, երբ որ մեղքերի պատճառով հոգիդ անընդհատ այրվելու է, անընդհատ զով չի լինելու, դաթար չի լինելու, քամի չի լինելու, սառը ջուր չի լինելու, որ մարի այդ կրակի հետևանքով առաջացած հոգու ցավը։ Հոգու ցավը տասնապատիկ ավելի դաժան է, քան թե մարմնի որևէ ցավ, ատամի կամ երիկամի կամ ականջի կամ այրվածքի հետևանքով ցավ անընդհատ հոգին այրված տանջանքի մեջ է լինելու։ Դա սարսափելի տանջանք Դժողք են կոչվում նաև այն հավիտենական տանջանքները, որոնք սպասվում են սատանային ու դևերին, ինչպես նաև այն չարագործներին, որոնք չեն ապաշխարում, եւ նրանց, ովքեր լսելով փրկության ավետիսը կամովին հրաժարվում են դարձից եւ մկրտությունից։ Դժողքն ունի իր բաժինները ըստ մեղքի չափի։ Սարսափելի ցավեր, կիսասարսափելի ցավեր, բայց այդ տարապանքը լինելու է։ Եվ Աստված փակելու է դժողք ուր նետելու է սատանային իր դևերի հետ եւ ամենա մեղավոր մարդկանց հետ եւ փակելու եւ երկ չի լինելու դժոխքից տարբեր անուններ կան որ դժոխքն են անվանում նույնիսկ մենք պետք բարբարից էլ գիտենք եվրոպական լեզուների մեջ մենք էլ հայերեն ենք օգտագործում հունական բառը տարտարոսը տարտարե խորքերը գյորոտը ջանդամի գյոր են ասում դա գեհենն է գեհեն բառն է ասում են ջանդամի հատակ կլնես այսինքն գեհենի հատակը հասնես, դա սարսափելի անեծք է, որ հենց դժողքի ամենատակը գնաս, դա սարսափելի անեծք է, այսինքն ամենավատ տեղը դժողքի, սանդարամետ եւ բազմաթիվ այսպիսի անուններ կան։ Մենք ասում ենք դժողային տանջանք, ռուսերն են ասում, չէ, ածկի բոլի, դժողային տանջանքներ, այսինքն անտանելի, անմարդկային եւ դրանք կարծես թե հակադրություն են դրախտի, ինչպես լույսը եւ խավարը, դրականը եւ բացասականը, կամ ցերեկ ու գիշեր։ Այդպիսի հակադրություն կա Աստվածային դիվային, դրախտային եւ դժոխային։ Դրժողք մտավ ով։ Խաչելությունից հետո։ Այդ 3 օրվա ընթացքում միջև հարություն առնելը։ Ինքը մտավ դժոխք։ Եվ նրանք, որոնք ապաշխարել են եւ դժոխքի բաժին էին դարել, ինքը մտավ, ավիրեց դժոխքի կապակները, հանեց։ Մենք նույնիսկ կտավներ նկարներ ունենք հայտի նկարիչների կողմից, ինչպես Քրիստոս մեկնում է ձեռքը դեպի դժոխք եւ այդտեղից հայտի մարդիկ են դուրս գալիս։ Ցած Ադամ Եվայից եւ այլ։ Ինքը կործանեց դժոխքը արթարների համար ապաշխարածներին համար, բայց դժոխք կա, այսօր էլ կա եւ պիտի մնա։ Դատաստանից հետո ոմանք ցավոք սրտի դժոխքի բաժինը պիտի դառնան։ Նրանք, որոնք չեն ապաշխարելու, չեն զղջալու, ուղակի մեղք են գործելու, իմանալով որ մեղք են գործում հատուկ մեղք գործելու համար։ Հրեշավոր մարդիկ են դրանք։ Ես կհասկանամ, որ մարդ կսայթակի, կսխալվի, թուլություն կդրսևորի, տկար կգտնվի, վար կընկնի, մեկ անգամ, 50 անգամ, 100 անգամ, բայց զղջում է, չի կամենում մեղ գործել։ Դա մի բան է, այլ բան է։ Իմանալով հանդերձ գիտակցաբար գործել, դա ամենասարսափելին է, որ ներման, բեկման ենթակա չեն դրանք։ Սատանայի պաշտոնական եկեղեցու անդամները, կարծրացած հանցագործները, ինչ էլ անես շանես, միևնույն պետք է հանցագործություն անի։ Ոչ մի բան չի ազում իր վրա։ Քիչ են դրանք, թե շատ, բայց կան բավական են այս աշխարհում։ Նույնիսկ եթե քիչ են, դա էլ մեզ համար ահռելի տոկոս է կազմում։ Այնպես որ ամեն մարդ պետք է իր ընտրությունը կատարի այսօր, այս վարքյանից։ Ում բաժինը ես պիտի դառնամ՝ դրախտի թե դժոխքի։ Եվս առավել, այդ ընտրությունը պիտի կատարի հայ քրիստոնյան։ Չէ որ մենք լուսավորչի զավակներն ենք եւ մենք պիտի ձգտենք բոլորս դրախտի քաղաքացի լինել։ Հավիտենականության քաղաքացի դառնանք, հավերժության բաժին լինենք, այս ճանապարհով ընթանանք, իմ սիրելիներ։ Մարդկությունը մշտապես ձգտել է վերադառնալ դրախտի երանությանը, բայց այն վերագտնելու բոլոր ճիքերը, որոնք իրագործվում են առանց Աստծո, ի վերջո հանգեցնում են առավել ծանր հետևանքների։ Դրախտի երանության միակ ճանապարհը ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքն է, հավատով ու բարի գործերով, որոնք տանում են դեպի վերին Երուսաղեմ, երկնքի արքայություն, որը գերազանց է, քան նախքին Եդեմի պարտեզը, որտեղ արժանավորները ժառանգելու են անվախճան ու անապական երանություն։ Իսկ վերին Երուսաղեմ տանող ճանապարհն արդեն հարթված է։ Հիսուս Քրիստոս խաչելությունից հետո հոգով իջավ դժողք եւ քարոզեց մահացածների հոգիներին, որոնք բանտարկված էին այնտեղ, այսինքն Ադամական սկզնական մեղքի պատճառով կապված էին սատանայի կողմից եւ զրկված Աստծո հետ հաղորդակցությունից, լինելով բացարձակ անմեղ եւ իր մահվամբ վճարելով ողջ մարդկության մեղքերի դիմաց Քրիստոս կապեց սատանային եւ բոլոր հոգիներին փրկեց դժողքից այս խորհրդավոր իրադարձությունը դժողքի ավերումն էր։ Երկրի վրա սատանայի գործերը քանդելուց հետո Տերը կործանեց նրա իշխանությունը նաև հոգինների աշխարհում, որովհետև սատանան խափեությամբ մոլորեցրել էր փրկչի գալստից առաջ ապրած բոլոր մարդկանց։ Քրիստոնյաների համար երանելի դրախտ է նաև Սուրբ եկեղեցին, քանի որ այնտեղ հաղորդակցվում ենք Աստծո եւ երկնային զորությունների հետ, Սուրբ հաղորդությամբ ճաշակելով կենաց ծառի անմահության պտուղը եւ ընդունում դրախտային կյանքի երաշխիքը։ Քրիստոս առաքյալներին ասաց. Ես պիտի գնամ, որպեսզի օթևաններ պատրաստեմ ձեզ համար, օթևաններ։ Ամեն մեկ ունի այնտեղ իր օթևանը ըստ իր սրբության կարգավիճակի։ Եվ ով որ մեզ նկարագրում է դրախտը, ասում է՝ լուսեղեն պայծառ մի վայր է, որտեղ դու քայլում ես կանաչության վրա, երբ որ քայլում ես կանաչին ամիջապես վերականգնվում է, չի կոտրվում, թարմ պտուղներ կան։ Խոտերը, երբ որ մենք մտնում ենք Պարտեզ անտառ, որքան գեղեցիկ բուրումնավետ խոտեր են գալիս։ Դրախտում դրանք տասնապատիկ ավելի գեղեցիկ են։ Երանգները, գույները, այնտեղ է որ կենթանիները սիրով են ապրում, առուցնո, գայլը եւ գառնուկը։ Տրախտային ձայներ են լսվում, ներդաշնակ վիճակ։ Կծկտուր տվյալներ ունենք, բայց գիտենք, որ երանելի վիճակ է այնտեղ վերևում։ Բայց ըստ մեր փրկաբանության, աստվածաբանության ուսմունքի դրախտը պիտի վերականգնվի ամբողջովին այս ֆիզիկական մեր մոլորակի վրա, դատաստանից հետո։ Այս մոլորակը պիտի իրափոխվի։ Աստված ասում է՝ կտամ նոր երկինք եւ նոր երկիր։ Պիտի իրափոխի գիշեր չենք ունենալու, այսինքն լուստի կարոտ չենք լինելու։ Եվ երկրագունդը պիտի վերափոխքի, վերածաղկի։ Մարդ ֆիզիկապես հավիտենապես է ապրելու, էապոխված մարմնով, հարուցյալ մարմնով։ Եվ մենք պիտի դառնանք օգնական Աստծո, դիեզետներ պիտի արարենք, բազմաթիվ մոլորակներ պիտի դառնան պիտանի բնակության համար, հարուցյալ մարդկության համար։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 3-ի թողարկումը։ Դրախտ եւ դժողք թեմայի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք